bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasi shu avlod ko'rar. o'qib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo aytdiki: "Ey iymon keltirgan mu'minlar, Alloh va uning rasuli sizlarga hayot baxsh etadigan, sizlarga hayot beradigan narsaga sizlarni da'vat qilsa, bunga ijobat qilinglar." Lima yuhyikum, ya'ni sizlarga hayot beradigan, sizlarni tirik qiladigan, sizlarga tirikchilik beradigan narsaga sizlarni da'vat qiladigan bo'lsa, unga ijobat qilinglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Mana bu lima yuhyikum oyatini ulamolar har xil tafsir qilishgan. Shu tafsirdan bittasi jihadga sizlarni chaqirsa, Alloh va uning rasuli sizlar unga ijobat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Mu'minlarga buyurdi. Istajibu Ya'ni ijobat qilinglar, Alloh va uning rasuli sizlarni Qur'onga chaqirsa, dinga chaqirsa, jihodga chaqirsa. Qur'onsiz hayot hayot emas. O'lik hayot bu. Allohni zikrisiz hayot hayot emas. Shuning uchun Rasululloh sallam hadislarda marhamat qildilarki, Allohni zikrini qiladigan kishini misoli tirikdir, Allohni zikrini qilmaydigan kishini misoli o'likdir dedilar. Ana endi sizlarni ana shu nishta ma'no Qur'on bo'lsin, Allohni zikri bo'lsin, Allohni haq dini bo'lsin va jihodga sizlarni da'vat qilsa unga ijobat qilinglar. U shunday narsaki sizlarga hayot beradi dedi. Ya'ni sizlar agar jihad qilmasanglar, sizlar tirik emas, sizlar o'liksizlar deyapti Alloh taolo. Sizlar hayot emassizlar. Mana buni bugun ana shu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning gaplari bor dilarki, bu kishi Xolid ibn Validga qarata aytdiki, "Ya Xolid, ey Xolid, ihrisil maut. Sen o'limga haris bugun. Tuhib lakal hayat. senga hayot ato qilinadi deb Umar ibn e, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kimga Xolid ibn Validga aytgandilar. Qachonki bu ummat mautga, shahodatga oshiq bo'ldi, haris bo'ldi, Alloh subhanahu va taolo bu ummatni aziz qildi, bularni tiriklar jumlasidan qildi. Bugun ham yer yuzida musulmonman deganlar ko'p. Va lekin bularning ichidan tiriklar degani juda ham kam. Nimaga? tirik bo'lishlik uchun kishi nima hayotda hayot qonunlarini tartibga solishda dunyoda uni nima gapi e'tiborga olinishi kerak. Bo'lmasa o'lik. Shuning uchun ham Hamas guruhini, ya'ni shahidlardan bittasini vasiyati bor ekanki, ko'pchilik bizlarni bular yashashni bilmaydi bular. Faqat o'limni san'atini biladi xolos. Yashashni hikmatlarini, san'atini bilmaydi deganda bu kishi aytgan ekan. Yo'q, asli yashashni biz bilamiz. Biz mujohidlar bilamiz. Chunki dini uchun g'ayrat qilmagan, nomusi uchun g'ayrat qilmagan, musulmonlarning muqaddasoti uchun g'ayrat qilmagan, mana bu diyorlarni bosib olinsa, nomuslarni tajovuz qilsa, bir seskanib qo'ymagan odam bu tirik emas, bu o'lik bu. Ya'ni nomusini tajovuz qilsa ham u seskanmasa, u harakat qilmasa, demak bu tirik emas, o'lik u. Tirik kim? Uni qalbida dardi bor. U dinini himoya qiladi. Misol uchun hayvon, Masalan, o'lik sher bilan tirik sherni o'rtasidagi farq nima? U sherdagi g'ayrat u. Agar u g'ayrat bo'lmasa, u sher deyilmaydi, o'lik sher deyiladi. Shuning uchun ham birodarlar, biz tanlagan ibodat jihad ibodati bizga hayot beradi birodarlar. Bugun Arabistonda mana o'zim million million musulmonlar jam bo'ladi. Kofirlar shundan qo'rqmaydi. Kofirlar shulardan qo'rqmaydi. Bulardan ozgina bo'lsa ham nima qilmaydi, xavfsiramaydi. Hajga ham shuni singari to'planadi. Nimaga ular inson hisoblamaydi? Yer yuzida juda ko'p jamoatlar bor, islomni da'vo qilib chiqqan, lekin ulardan kofirlar qo'rqmaydi. Chunki ular Alloh taolo hayot sizlarga ato qilinadigan ibodatga ijobat qilinadigan ijobat qilmagan. Shuning uchun ham Alloh taolo bizni sizga mana shu jihod ibodatini qilish nasib qildi. Bu ne'matni shukronasi faqat jihodni davom ettirish bo'ladi, birodar. Boshqa narsa bo'lmaydi. Jihod ne'matini biz davom ettirishimiz kerak. Toyinki yer yuzida nima qolmasin, fitna qolmasin. Toyinki yer yuzida tog'otlar, zolimlar qolmasin. Mana alhamdulillah mana qarib 6 oy bo'ldi. Allohga hamd bo'lsin. Biz atom bombasiga ega bo'lgan Pokiston armiyasi bilan urushyapmiz. 6 oydan biz urushimiz, jihadimiz davom etyapti. Biz sonimiz kamaymayamiz, alhamdulillah ko'payyamiz. Va bizni oldimizda jihad maydonida turgan mujohidlarning quroli bilan, aslahasi bilan kofirlarning aslahasi barobar emas, to'g'rimi? Bizni adadimiz, sonimiz bilan kofirlarga barobar emas, shunaqami? Faqat Janubiy Vaziristonda sizni bizni yo'q qilishlik uchun 70 ming askar turgan. 70 ming tayyorasi bor, to'plari bor. Va lekin alhamdulillah shikoyat ham ko'rdinglar. 2 oyda ham shikoyat ola olmadi. Mana Delini ham 2 oydan o'tdi. Bugun 63 kun, qarib 64 kun bo'ldi. Shuncha zo'r uryapti, inshaalloh ola olgani yo'q. Inshaalloh ola olmaydi. Ya'ni bu nimani alomati? Allohning nusratini alomati bo'ladi. Alloh bizga yordam beryapti. Ko'p jamoatlarni ko'ryapmiz, ko'p millatlarni ko'ryapmiz. vertolyot kelib turib, helikopter kelib turib bombard qilib ketsa, darrabda qo'lidagi kalashnikov qo'yadi-da, kiyimini almashtirib chiqib ketyapti, ha? Jihad bo'lmaydi endi vertolyot bor ekan. Ye? Alloh taolo jihadni farz qilgan. Qo'lingda kalashnikoving bo'lmasa, tosh bilan jihad qilasan. Falastindagi musulmonlar 50 yildan beri tosh bilan jihad qiladi. bu vertolyoti bor ekan, buni samolyoti bor ekan, jihad qilib bo'lmaydi. Bu Alloh taologa ochiqdan ochiq bo'xton bu. Keyin jihad qachongacha davom etadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al-jihadu madin ila yawmil qiyamah." Jihad qiyomat kunigacha davomli farzdir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Boshqa bir hadislarda aytdilarki, qiyomat kunigacha meni ummatimdan bir toifa tinim bilmasdan, charchamasdan haqni ustida turib jihodni davom ettirishaveradi. Charchashmaydi ular. Jihodlarni davom ettirishadi. Kimdaki ularga muxoliflik qilsa, qarshilik qilsa yoki ularni yordamiz tashab qo'ysa, ularga zarar yetkaza olmaydi. Alloh taoladan so'raymizki, biz jamoatimizni ham, bizni sizlarni ham ana shu jumladan qilsin. Payg'ambarimiz aytdilarki, la tazalu toifatu min ummati dedilar. Men ummatimdan dedilar. meni ummatimdan, ya'ni Rasululloh sallamga ummat bo'lish birinchi ne'mat, ikkinchi haqqi ustida. Bular dinini maxfiy tutmaydi bular. Doim qayda bo'lsa jihodi dinini oshkor qiladi bular. Har joyda bo'lsa urushadi. Mana bugun sizlarni hozir nima deyapti? Bular urushqoq. Bu hech kelishmaydi. Bular jang qilaveradi deydi. Alhamdulillah beg'ayrat demapti siz bizni. Alhamdulillah bizni dayus demapti alhamdulillah. hayratli bular. Bular kofirga taslim bo'lmaydi. Biz kofirga taslim bo'lish haqqimiz yo'q. Agar Xudoni bandasi bo'lsak. Agar biz Xudoni ham bandasi bo'lamiz, kofirlarga ham taslim bo'lamiz desa, unda biz mushrik bo'lamiz. Bizning ilohimiz ikkita bo'lib qoladi, birodarlar. Uchta bo'lib qoladi. Keyin biz urushayotgan bugungi lashkar, bu kim bu? Bu nima maqsadda urushyapti? Biz shu bilan urushsak, oqibatimiz nima? Bizdan kimda kim qatir bo'lsa shahid bo'ladi, jannatga ketadi. Bu bizning e'tiqodimiz, bu aqidamiz. Bizning ro'paramizdagi o'lganlar o'lsa, harom bo'lib turib jahannamga ketadi. Chunki ular dindan chiqqan kofirlar ular. Va kofirni ham eng zalil xori. Eng zalili. Chunki bu Hindiston molparast, govparastlardan mag'lub bo'lgan lashkar bu armiya va Amerikaga sotilgan Amerikaga sotilib imoratga xiyonat qilgan musulmonlarga xiyonat qilgan. Ya'ni bu shunchalar zalil bu. Buni ro'paramizda turgan bu zalil armiyani albatta inshaalloh taolo mag'lub qilib beradi. Chunki biz alhamdulillah Pokistonda 50 yildan bos bo'lmagan bir ishni boshlaganmiz. 50 yildan bos bu munofiq hukumat nima qilgan? Musulmonlarni aldab kelgan. iymon, taqvo, al-jihadu fi sabilillah degan shiori bor bu malonni. Har joyga yozib qo'ygan bu. Va lekin musulmonlarga doim qarshi bo'lgan. Shuning uchun ham biz shunday ishni boshlaganmiz, inshaalloh buni oxiriga yetkazamiz. Jang taktikamiz o'zgarishi mumkin. Kecha Vanada urushayotganda Shikayda urushdik. Mana ikki oy Delida urushdik. Urushimiz davom etdi jihodimiz. biz kofirga hargiz va hargiz va hargiz taslim bo'lmaymiz. Hargiz. Chunki ko'rib turibmizki Alloh taolo bizga yordam beryapti. Rizqimizni kim beryapti? Tog'lada Alloh. Aslahamimizni kim beryapti? Alloh. Yaxshi-yaxshi libosini kim beryapti bizga? Alloh beryapti. Bizga shu muhimmatlarni kim beryapti? Alloh beryapti. Bizlarni yo'limizni agar muhosirada qolsak, kim olib chiqyapti? Shoykotdan biz kim olib chiqdi? Shoykotda bo'lganlar. Alloh olib chiqdi. Ya'ni bu hammasi Allohning fazli bu. Alloh taolo nima deyapti? Va la tahinu va la tahzanu va antumul alauna in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, agar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, g'olib bo'lib turib oliy bo'lib turib kofirlardan sizlar kofirlarga jang qilishida suslik qilmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Nimaga sizlar qo'lingizni baland turibdi? Albatta sizlar g'olibsizlar. Shuning uchun mana jihad maydonida yurgan birodarlar ko'rdingizmi? mana kecha shuncha urdi. Ansorlardan shahid bo'ldi, bizdan ikkita zaxmi bo'ldi. Shunaqami? Undan bitta birodarimiz o'zini bugun ishtishim bo'yicha Mahmud birodarimiz o'zini o'zi zaxmi qilgan. Bitta zaxmimiz bor, ya'ni dushman tarafidan. Kecha qattiq jang bo'ldi shunaqami? Shu chumoli singani bostirib keldi hmm. shu. Lekin Allohning fazli. Birorta asrimiz yo'q alhamdulillah. Ya birorta nimamiz yo'q. Alhamdulillah. Shuning uchun jang taktikamiz o'zgarishi mumkin. Kirib, chiqib uraveramiz. Ya'ni to Islomobodgacha alhamdulillah amaliyotimiz bo'lgan 100 nechta amaliyot bo'lgan. 100 nechta amaliyot bo'lgan. O'sha Islomoboddagi bo'lgan amaliyotda o'sha Iroqda jang qilib dam oladigan, ya'ni 5 yulduzlik Gastinsaki dam oladigan joyda amaliyot qilgan bizim mujohidlar. Katta-katta generallar o'lgan, amerikalik. Hozir hisob bor, 16 tami general, elchi, katta-katta diplomatlar bo'lgan. Shiyga sizlarni birodarlarini kirib amaliyot qilib ketdi. Mena qo'yib. Alhamdulillah. Ya'ni juda katta bu. bo'ldi. Bo'lyapti va bo'ladi. Inshaalloh biz bu hukumat qo'ymaymiz. Va inshaalloh ana shu oliy maqsadimiz bor, islomiy xilofatni o'rnatamiz deganimiz o'rnatamiz. Shuning uchun charchab qolmaylik. Inshaalloh mana hozir jang joyini almashtirilgan bo'lsa, taktika o'zgargan xolos. Maqsad o'zgargan emas. Maqsad o'zgarmaydi. Har vaqt tayyor bo'lamiz. Har vaqt tayyar bo'ling. Inshaalloh islom ummatining holi yaxshilik tarafga o'zgaradi inshaalloh. Bugun Amerikaning qarshisida bitta imperiya turibdi. Amerika yer yuzini imperiyasi bo'lsa, shuni qarshisida bitta katta imperiya turibdi. Buni ular terrorizm deyapti. Ilgari sotsializm derdi. Hozir terrorizm deydi. terrorizmni asli ularni terrorizm deyishdan maqsad nima? Islomizm. Muhammadizm, ya'ni Muhammad alayhisalom dini. Ya'ni islom bilan qarshisida turibdi. Iroqda birodarlarimiz urushyapti, Falastinda urushyapti, Chechenistonda urushyapti, Afg'onistonda urushyapti. Bu yerda biz siz urushyapmiz. Faqat biz hali bitta davlat bo'lib ulgurgan emasmiz. Hamma joyda 100 ta, 200 ta, 500 ta qilar joyda Inshaalloh bu qatralar hammasi to'planadi, bir kun islomiy xilofat bo'ladi. Faqat biz o'z vazifamiz nima? Ro'baramiz turgan Amerika imperiyasini bu bilan birga bo'lgan Yahud va Nasoro munofiqlarni nima qilishi sindirishlik. Mana biz vazifamiz bor. Alhamdulillah mujohid birodarlarimiz Iroqda ham mana kecha bitta 50 kubta urib tushirishdi. Inshaalloh yaxshi-yaxshi jang edam bo'lyapti. Afg'onistondagi birodarlarga salom bor, Doy Chopon bu yoqdagi birodarlarga. Ya'ni inshaalloh biz qish fasli deb dam olmaymiz, istirohat qilmaymiz. Bir kun dam olamiz, ikki kun dam olamiz, yana o'zimizni qaytadan jangga tayyorlaymiz. Shuning uchun ana bega kelib qoldik, tinch bo'lib qolmiz deb turib, yana dangasa bo'lib qolmadi. Tayyor turibdi. Mana mana eslatmalar. Va bu ibodatda Alloh taolo bizga nasib qilgan eng xatarli narsadan qo'rqinglar, niyat buzilib qolmasin. Niyat xolis Xudo uchun bo'lsin. xolis Alloh uchun bo'lmasa birodarlar jahannamga birinchi biz kiramiz. Shuncha dunyoda mashaqqat chekamiz, agar bir riyo, xo'ja kursunga, odamlarga ko'z-ko'z qilishlik uchun, odamlarga ishtirishlik uchun jihad qilayotgan bo'lsak, qalonchi qahramon desa, shuning uchun agar niyatimiz buzilsa, jahannamga birinchi biz kiramiz birodarlar. Ham dunyoda darbadar mashaqqat chekib jahannamga birinchi kirsak, eng katta ziyonni kim ko'rgan bo'ladi? Biz ko'rgan bo'ladi. Shuning uchun xolis Xudo uchun qilaylik. Xudo bilan o'rtamizni isloq qilaylik, birodarlar. Alloh bilan oramizni yaxshilab isloq qilaylik. Allohga yaxshilab banda bo'laylik. Allohga haqiqiy yo'l boraylik. Inshaalloh Alloh taolo yordamini berdi shu kungacha yordamini beradi. Alloh g'olib, biz mag'lub bo'lsak ham lekin Alloh g'olib. Amerika g'olib emas. U bilan birga bo'lgan munofiq Musharraf Karzay va boshqasi g'olib emas, Alloh g'olib. Ana shu zot bilan aloqani yaxshi qiling, irtibotni yaxshi qiling. O'shanga haqiqiy qulluq qiling. bo'sh qoldingni kuzinadan yosh yosh oqizishlikka hech ham nima qilmanglar, orqamanglar. Shuning uchun ulamolar aytishar ekanki, bandani misoli o'sha dadasiga bir narsani bermasang ham berasan deb yig'lab bo'lsa ham oladigan kishining misoliga o'xshash kerak. Ya'ni yig'lab bo'pti bo'lsa ham Allohdan so'ra, so'rani. Ey Alloh, men seni bandangman, men seni qulingman, men seni ojiz bandangman, men faqirman, men bechoraman, men miskinman. Men mag'lubman, sen g'olibsan deb Allohdan haqiqiy so'rash o'rganing. Xosatan Xoliq osana ikkita qatra bor. Alloh uchun eng mahbub qatra. Bu qatra bittasi ko'z yoshi Allohdan qo'rquv yig'lashlik. Bittasi Alloh yo'lida oqqan qon qatra. Mana bu narsa ko'p Allohga suyumli bo'lgan qatralar. Inshaalloh bu yo'lda mashaqqat chekyapsiz, Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Lekin inshaalloh buni oqibati dunyoda g'oziylik bo'ladi, oxiratda jannat bo'ladi. Bu narsadan mutmain bo'ling. Islom bu diyorlarda meros bo'lib qolgan ekan. Bir kishini puli bor, paysasi bor, meros. Uni qiymati bo'lmaydi. Bir kishi bor, o'zi mehnat qilib topgan puli bor. Buni o'rtasida farq bor. islom diniga xizmat qilishlik bir hasharga o'xshab qolgan. Bu biz ko'rgan ansonlar yo boshqasida. Bir to'planar ekan vatanda hashar hashar deydi-ku. Bir to'planadi, kechgacha keyin oshar qilib, abas tarqab tarqab ketavergan. Bu sahobalarni singanin butun hayotini sarflashlik kam musulmonlarga nasib qilingan birodarlar. Allohga hamd aytaylik-ku, bizni sizga Alloh taolo shunday qilib qo'yibdiki, umrimiz shu yerga vaqf qilamiz. Buni ko'p shukr qilishimiz kerak, birodarlar. Shuning uchun islom ummatini ko'pchiligi faqat biz ko'rib turgan bu odamlar emas. Dinga xizmati sezonlik, o'rchasiga aytganda yoki mavsumiy. Mavsumi bilasizlar, bir daraxt bor, ha? Qishda hech nimasi yo'q uni. Bahorda guli bor. Ha? Yozda mevasi bor, kuzda pishadi, qishda to'kiladi. Ana shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun bulardan sodir bo'ladigan ko'p xatolar va kamchiliklar bor. Buni nima? Biz nima qilishimiz kerak? Ko'tarishimiz kerak. Ko'tarishimiz kerak. Chunki bu millatlarni shuncha aldab kelingan sodda sodda. Mana shu misol uchun Pokistonda Benazir Bhutto bosh vazir shuncha musulmonlar shuni o'zini rahbari, shuni o'zini amirasi deb yurganda, ya'ni Benazir Butto bir kofira, bir fohisha ayol shuni orqasidan bular iqtido namoz o'qib namoz o'qiyotgan bular. Nimaga? Bu millatni peshvolar shunaqa tarbiyalagan bular. Ya'ni bu millatlar faqat ergashtirish kerak bilan qo'ldan tortib yur desangiz yuradi, yurma desangiz yuradi, yurmaydi. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilan haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz urfonlik mevasin shu avlod ko'rar